La nostra càpsula musical d'ara mateix ens portarà en el món de la música country i un dels grans personatges de sempre. Avui escoltem la música de Bobby Bear. We only lasted for a while Then our love went out of style We kept trying Bobby Bear, conegut amb aquest nom, és Robert Joseph eh, Bear Sr., nascut el 7 d'abril del 1935 a Ironton, a l'estat d'Ohio. Cantant de música country, compositor i més conegut per als seus èxits al començament de la seva carrera artística, Detroit City i 500 Miles Away From Home. També és el pare d'un altre gran músic com és en Bobby Bear Jr. is the same thing. Starts off a good thing when you find that love thing. It sure feels nice. I thought it was a real thing. I'm never gonna change things, But no matter what you might think, it's just a roll of the dice. Un personatge que va començar la seva carrera als anys 50, eh, després de firmar per Capitol Records, van registrar sense gaire èxit unes quantes cançons en el món del rock and roll. Després, abans de marxar cap a l'exèrcit, va escriure una cançó anomenada The All American Boy, que li va donar amb un amic seu, Bill Parsons, perquè aquest eh, l'enregistrés. En comptes d'utilitzar la versió de Bill Parsons, eh, la casa discogràfica Fraternity Records va decidir de fer servir la versió original enregistrada per el mateix Bobby Bird. La cançó arribava al número 2 del Hot 100 de Billboard, però hi havia un error que es va repetir després també en les llistes britàniques on arribaria el número 22. En comptes del nom de Bobby Bear, i sortia el nom de Bill Parsons. sure thing Després d'aquest èxit, que realment era seu, va començar la seva carrera artística amb RCA Victor, això va ser l'any 1972, sota les ordres del productor Chet Atkins. Va ser un senzill ben especial, aquella cançó que arribava al número 6 de les llistes de country anomenada Detroit City, i després aquella peça, el 500 Miles Away From Home, basat en una peça, en una balada tradicional de folk, escrita per Hedy West, com 500 milles, i també el tema d'Ian Tyson, el Four Strong Wings, Cançons destacadíssimes que van donar el toc perquè Bobby Bear es convertís en un dels grans de la música americana. When you see your brother stumbling Walking down life's rocky road And you reach out your hand Help him lighten up his load Cause you got the light You got the light Aquestes cançons que estem escoltant pertanyen a un àlbum editat l'any 2017 amb alguns temes enregistrats amb els anys previs i fins i tot una, que escoltarem ara mateix, l'únic senzill que es va editar l'any 2012 i que va intentar, al costat d'un artista noruec, entrar a Eurovisió. Va ser el duet que va mantenir al costat de Peter Oyen amb la cançó anomenada Things Change. Un personatge que només va obtenir un número 1 al llarg de tota la seva carrera, va ser en la seva segona etapa amb aquest segell discogràfic que us comentàvem, la cançó Marie Lavo Before, que va arribar al número l'any 1974. Bobby Bear, avui l'hem recordat i l'escoltem amb 82 anys amb el Things Change. not the man. And things change, but then you turn around, they change again. Things change, don't blink your eye. Cause if you do, they'll pass you by. about the time you think you've locked it in. Things change, then change again. Now if winter bummed you out, just wait for spring. In the middle of a drought, just wait for rain. If you think your luck's run out and you can't win, there's no doubt things gonna change again. your gonna be, cause that's the way it's always been. Things change, don't blink your eye, cause if you do, they'll pass you by.